ขอกราบคารวะพระครูบาอาจารย์ เพื่อนสาธมิกและลูกนีทุกทุกท่าน เจริญในธรรมญาติโยม คุณแม่ชีและอุบาสุบาสิกาตลอดลูกหลานรุ่นคิ้ว มาปฏิบัติกับโยมพ่อโยมแม่ทุกทุกท่านด้วย เสียงก็ไม่ดัง คนปอดเดียวเป็นอย่างนั้นแหละ มาเห็น สนามนี้เป็นสนามที่มากกว่าทุกแห่งปีนี้ ดีใจภูมิใจด้วย แต่น้องแกก็มีโยมผู้หญิงมาขอบวช อยากจะบวชแต่ไม่ขอบวชเป็นแม่ชี บวชเป็นอะไรอ่ะถามบวชเป็นพระมีสังฆาเหมือนอย่างพูดหลวงพ่อเนี่ยเขาว่าหลวงพ่อว่าในประเทศไทยนี่ อุปชาเยอะแยะ แต่เขายังไม่อนุญาตให้บวชภิกษุณีให้แก่ใครได้ อันนั้นเขาเขาเป็นพระเป็นภิกษุณียากนะภิกษุณีพวก โยมไม่เข้าใจว่ายากมันมันยากขาดจากความเป็นพระก็ขาดง่ายง่ายแต่เขาเป็นโยมมาประพฤติรานี่มันดีแล้วหลวงพ่อว่า อย่างพวกโยมพ่อโยมแม่พวกโยมพ่อก็มีโอกาส บวชเป็นสมมุติสงฆ์อย่างพวกหลวงพ่อนี่เขาบวชให้อุปชาบวชให้ไม่ใช่ว่า เป็นพระอริบุคคลเลยทันที แต่ถ้าจะมาเป็นพระอริบุคคลจะต้องมีการประพฤติทำเอาจริงเอาจังทำอย่างเข้มแข็งนั่นแหละมีความขยันขันแข็งกล้าหาญอดทนยอมตายด้วยพระธรรมนู่นแต่ว่าพวกโยมแม่ทุกท่าน มีโอกาสเป็นพระได้ด้วยการปฏิบัติธรรม แต่ว่าไม่ได้ถือเหลืองผมเหลือง การเป็นพระด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรม นี่มันเป็นอยู่ที่ใจ ใครก็มองไม่เห็น ว่าแม่คนนั้นแหละเป็นพระพ่อคนโน้นแหละเป็นพระ อย่างนี้เรามองไม่เห็น เพราะว่าความเป็นพระมันเป็นของบริสุทธิ์ความเป็นพระ มันเป็นเรื่องเด็ดเดียวดังนั้น เราจะเห็นพระครูบาอาจารย์พูดว่าไม่มีสงครามก็จะไม่มีวีรบุรุษนี่เราเป็นนักรบของพระศาสดา ต้องรู้จักทำสงคราม อาวุธที่เราประหัดประหารเข็นฆ่ากันก็ ไม่เป็นรูปประธรรม อาวุธที่เราใช้ประหัดประหาร อย่างเราเห็นวีรบุตรที่เขาผ่านสนามรบมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่สองนั้น อย่าง เขาเป็นผู้หญิงก็เป็นเท้าสุรนารีเท้าสีสุริโยไทยเป็น่นั้นแต่ว่ายังไม่เป็นพระอริบุคคลนะอาจจะสู้พวกโยมแม่โยมพ่อไม่ได้ จะเท่าเราถึงความเป็นพระได้เพราะการประพฤติธรรม เดี๋ยวนี้ยกม้ยกมือวอมวอมแวมแวมยกมือขึ้น เอามือลง ยกมือไป เอามือมา หรือเดินจงกรมนี่ ออกตั้งแต่วันวันกลับมากว่าจะถึงวัดก็คำหลวงพ่ออย่างนี้โอ้มีแต่ทางไม่ลาบเรียบขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงทำไม พากันเดินได้ไกลก็ดีใจด้วย ดดังนั้นการเป็นพระอริบุคคลนี่ด้วยการกินเหมือนกัน แต่ว่าไม่ใช่อาหารสอดเข้าปาก บางคนก็อาจจะ เห็นหลวงพ่อพุทธทาเขียนไว้ว่าวัวยิ่งบาน เต็มที่ยิ่งมีมาก องค์พระพราดยิ่งพอพระไทยยิ่ง เหตุดังนั้น บัวที่เริ่มจะบานจริง อย่าเป็นลิงล่อหลุกกลับหูเอ่ยหลวงพ่อพุทธทาสเพราะฉะนั้นพวกโยมแม่ที่เป็นญาติธรรม พวกพ่อเหมือนกันมาประพฤติธรรม ถ้าเราสะสมไว้มากๆเดี๋ยวนี้ก็ลังสะสมนั่นแหละไม่มีใครอยู่เฉยๆสะสมคือ สะสมคืออการสร้างจังหวะ การเดินจงกรมเนี่ยสะสมสติ แต่อาจจะมีผู้ประพฤติธรรมบางท่านเป็นมหาแล้วก็มี ถ้าเป็นมหาใกล้ละนิพพานจะอยู่ไม่ไกลหายใจก็ได้ยินอย่างว่าละคือเรารู้จักเข้าไปลบลาค่าฟันกับค่าศึกศัตรูแต่นี่ สำรวจดูดูตัวเอง บ่อยๆหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าสำรวจดูตัวเองนี่ จะดีนะ การศึกษาพุทธศาสนาจะมีโอกาสจบง่าย ๆ แต่นี่เราเพลินไปกับโลกภายนอก ไปดูไอ้นั่นไปดูไอ้นี่นอกตนนอกตัวออกไป เขาบอกว่าโลกภายนอกกว้างไกล ใครๆ รู้ โลกภายในลึกซึ้งอยู่รู้บ้างไหม จะดูโลกภายนอกมองออกไป ด้วยมังสจักสุ จะดูโลกภายในให้มองตุน นี่ให้ให้มองเข้ามาข้างใน ถ้าเราดูโลกภายใน คนไม่ดูโลกภายในเราเลยตาไม่ดี อย่างหลวงพ่อพุทธาเขียนว่า จงทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่าง ยกผลงานให้ความว่างทุกอย่างสิ้น กินอาหารของความว่างอย่างพระกิน ตายเสร็จสิ้นแล้วในตัวแต่หัวที นี่ พูดเมื่อกี้บอกว่า พวกโยมแม่ได้กินอาหารของความว่างหรือเปล่าก็ไม่รู้อาหารของความว่างมันว่างจริงๆนะไม่ใช่เกสำนักประพฤติธรรมบางสำนักท่านจัดอาหารขึ้นมาประเภทหนึ่ง เขาเรียกว่าอาหารเก พื่อให้จิต สะอาดหมดจดงดงาม จิตพาณีมุ่งไปอย่างนั้น แต่มันก็ยังไม่เป็นเจจริงๆ ยังเป็นอาอาหารกายอยู่เป็นกวลิงกลาหาร เพียงแต่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อสัตว์สาราสิงไม่มีปูไม่มีปลาไม่มีกุ้งซิว ไม่มีหมูเห็ดเป็ดไก่ไม่มีเนื้อสัตว์ใหญ่ๆวัวควายใหญ่นี่เป็นต้นแม้กระทั่ง น้ำปลากะปิก็ไม่หยอดไม่หยอดเข้าไปเราก็เข้าใจว่ากินเกแล้ว ยังไม่ถูกเกยังไม่ยังไม่เป็นอาหารของความว่างอย่างหลวงพ่อพุทธทาสท่านเขียนเอาไว้ ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ย อันนี้เราเราจะไม่เห็นถ้าเราไม่รู้จักกินเกปรมัตเราก็เพียงแต่ตาคมขึ้นมานิดหน่อยดังนั้นเขาเขียนว่า งูนกจ้องมองเท่าไรไม่เห็นฟ้า ถึงฝูงปลาก็ไม่เห็นน้ำเย็นใส ไสเดือนมองไม่เห็นดินที่กินไป นอนก็ไม่มองเห็นคู่ที่ดูดกิน คนทั่วไปก็ไม่มองเห็นโลก ต้องทุกโศกหงุดหงิดอยู่นิสิงส่วนชาวพุทธประยุกต์ทำตามระบิน เห็นหมดสิ้นทุกสิ่งตามจริงเอ่ย ถ้าเรารู้จักประยุกต์ทำถ้าเรารู้จักดูข้างใน ถ้ามีคนมาเห็นสำนักในภูเขาลึกๆ แล้วก็มีร่ม มีเงาสวยสดงดงาม มีวิวทิทัศน์อะไรเยอะแยะ ถ้าคนมาเห็นเขาอดชมไม่ได้ โอ้ มันยังมีอยู่ได้ผู้ประพฤติทำเอาจริงเอาจังเดินจงกรมไม่จับเข่าคุยกัน ไม่เอาเรื่องนอกเรื่องมาพูดจาปาใสกัน ต่างหน้าต่างตาเดินจงกรมต่างหน้าต่างตาสร้างจังหวะ รวบรวมคือสะสมรวบรวมก็คือสะสมกากตุนไว้มาก ๆ สะสมไว้มากๆพาวิตาพาหมูดีกตานี้สะสมความฉลาดสะสมตาที่มันแหลมคมที่จะมาเป็นอริยกันตัดสินให้แก่เรา สินที่พวกโยมพอโยมแม่เห็นเห็นรู้กันอยู่นี่ไม่ใช่อริยกันตัดสินเนี่ยสินห้า สินแปดสินสิบสินสองร้อยยี่บเจ็ดนี่ยังไม่เป็นอริยการตัดสินอริยการตัดสินคือสติที่พวกโยมพ่อโยมแม่กำลังสะสมกำลังกักตุนกำลังพอกคูณกำลังรวบรวม เอาให้เต็มที่อย่างบทสวด เราก็สวดอยู่บ่อยๆสวดทุกวันนั่นแหละภาวิตาภาวรีกตานี่สังวัตตันติอภิญญายะ นิพพานายะ มันจะเป็นไปเพื่อนิพพานนั่นแหละ แต่ว่า ถ้าเราไม่เข้ามาดูดูโลข้างใน เราจะไม่รู้จักจัดการนะถ้าไปป่วนเปลี่ยนอยู่กับโลกภายนอก เมื่อกี้นี่ก็พูดขึ้นมาอาหาร เกยยังไม่เป็นเกยจริง ๆ ถ้าเกยจริง ๆก็ไม่มีรูปธรรมอย่างหลวงพ่อพุทธทาสว่าจงทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่าง พวกแม่ก็ทำให้มันว่างดูสิอย่างยกไม้ยกมือจงทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่าง ยกผลงานให้ความว่าง ทุกอย่างสิ้น กินอาหารของความว่าง ไม่มีใครมองเห็นเลย อาหารของความว่าง เพราะว่ามันไม่ใช่อาหารที่ตักใส่ถ้วย ตั้งในภาชนะใหญ่ ๆ กินรวมกัน ฉันรวมกันรับประทานหรือบริโภครวมกันก็ไม่ได้มันไม่มีรูปธรรมดูสิ จึงพุทธทาสเขียนว่า กินอาหารของความว่างอย่างพระกิน นี่คิดว่าพวกโยมพ่อโยมแม่ คงจะไม่ได้กินมาทำเหมือนกันกับพระ ในสนามแห่งเดียวกัน ก็ให้มันกินด้วยกันแหละหลวงพ่อว่า อาหารของความของความว่างนี่มันไม่ได้ใส่ภาชนะ มันไม่มีใครมาเป็นพ่อครัวให้เรามาเป็นแม่ครัวให้เราว่างจนกระทั่ง ไม่มองเห็นถ้วย ไม่มีช้อนไม่มีซ่อม ถ้วยไหนเป็นน้ำจึงเลิงที่จะสดก็ไม่มี ที่จะจำจะคุยก็ไม่มี มันถึงกับขนาดนั้นแหละ ไม่มีที่เขาเขียนหลวงพ่ออย่างที่ว่าเอ๊ะคนนี้เข้าใจธรรมะหรือเปล่า เขาว่า อาหารกายมีพลังยั่งชีวิต อาหารจิตมีด้วยช่วย สุขสันต์ อาหารกายอาหารใจต้องคู่กัน สร้างชีวันโลกนี้มีราคา อันร่างกายโตใหญ่ดังไก่หมูขึ้นตราชูช่างขายพอมีค่าคนอ้วนใหญ่ไร้ทำหมดราคามาเถิดมา กินเถิดท่าน อาหารใจ ดูสิอาหารใจเมื่อกี้พูดแล้วว่า ไม่ใช่อาหารมีอยู่ในภาชนะจัดลงในภาชนะ ไม่ได้ตักใส่ถ้วยใส่ชาม เป็นอาหารของความว่างจริงๆ ถ้าเราประลบเรื่องเวทนาเนี่ยกายเวทนา เออเนี่ย ถ้ามาพูดเรื่องกายเรื่องรูปธรรมอันเป็นส่วนหนึ่ง ของแต่ละคนส่วนนี้แหละยากกว่าอะไรหมดถ้ามองเห็นกัน ก็มองเห็นส่วนที่เป็นรูปนี่แหละ เป็นตัวเป็นตัวนี่แหละ แต่ว่ารูปก็ทำให้เราเกิดเวทนา เวเวทนามีในทุกธาตุถ้าเราจะเปรียบอัตภาพว่า เออ นี่ เป็นเรือร่างกายของท่านแต่ละคนนี่เป็นเรือ ดังนั้น อาจารย์กรรมฐานจึงพูดว่า จิตเป็นนายกายเป็นเรือสติเป็นหางเสือปัญญาเป็นผู้พาย ที่นี่เรือที่มานั่งรวมกันนับ เป็นร้อยสองร้อยหรือจะสามร้อยก็บ่อยบอกไม่ถูกนี่ เดี๋ยวนี้อยู่ในท่านั่งถ้าจอดเรือเรือคืออัตภาพเรือคือคือร่างกายไม่ได้จอดอยู่ ริมตลิงริมฝั่งห้วยน้องคลองบึง เดี๋ยวนี้ที่นั่งของเราไม่มีลำชีลำมูล ไม่มีห้วยน้องคลองบึงจริงๆแต่ว่าเรือคืออัตภาพกำลังจอด ท่าจอดของเรือคืออัตภาพมีหลายท่าท่ายืนท่าเดินท่านั่งท่านอนท่าคู่เหยียดท่าเคลื่อนไหวท่าเหลียวซ้ายท่าแลกขวาท่าก้มท่าเงยท่ากระพริบตาท่าอาปากคิดหายใจคิดนึก เป็นท่าเรือนี่หมด เพราะฉะนั้นมีคน เอาปริญญามาพูดให้ฟังหรือเปล่าก็ไม่รู้ ปริญญานี่สถาบันการศึกษาเขาเอาไปสอนกัน เอาไปเรียนกันหรือเปล่า แต่หลวงพ่อเจ้าคุณชำนิบอกว่า มันเป็นปริญญาของผู้ประพฤติธรรมสามข้อนี่ตั้งแต่เรียนนักธรรมก็ไม่เห็นครูเห็นอาจารย์มาอธิบายให้ละเอียด เราก็ฟังเท่านั้นแหละว่ายาตะปริญญา รู้ด้วยการรู้นั่นดูสินักศึกษาธรรมะพากันเข้าใจได้อย่างยาตะปริญญา ข้อแรกเลยแหละชี้ใส่อัตภาพของทุกท่านเนี่ย เออรู้ว่านี่คืออัตภาพ ปริญญาข้อแรกทำงานข้อที่สองตีละนะปริญญากำหนดรู้โดยการพิจารณาที่นี่ เรามาอยู่ในท่านั่ง เราต้องเอา ปริญญาที่สองมาประกอบเข้าไป ใส่เข้าไป พิจารณาจึงจะเป็นตีละนะถ้าไม่พิจารณาก็จะไม่เป็นตีละตีละนะเป็นตีละนะปริญญาพิจารณา เมื่อมานั่งใหม่ๆก็ผ่อนคลายความสผ่อนผ่อนคลายความเดือดร้อน ไม่เก็บไม่ปวดแล้วยังไม่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าดอก ยังไม่อ่อนเปลี่ยเพลียแรงยังยังไม่เป็นนิพชาที่ขาแขนตีนมือเราก็เสวยสุขเวทนาอยู่เนี่ยเราก็กินอยู่แต่ว่ากินใครเห็นล่ะ มันไม่ใช่อาหารสอดกระเป๋านะอุชาอุสาใช้ราชาศัพท์เลย เสวย ผู้ประพฤติธรรมในในเมื่อมานั่งมาใหม่ก็พากันเสวย คือได้รับความสะดวกสบายจากท่านั่ง ในขณะที่มันยังไม่เจ็บไม่ปวดนี่แหละ ในขณะที่ยังมันยังไม่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านี่แหละ ในขณะที่ยังไม่อ่อนเปลียกเพลียแรงนี่แหละ ยังไม่เกิดนิบชาที่ขาแขนตีนมือนี่แหละ เราเสวย สุขเวทนา เพราะฉะนั้นเขาจึงบอกให้เราเตรียมพร้อมทุกคนจอดเลือกให้ดูฟัง จะนั่งให้ดูฟาดกินพอดีตายยาก กินมากหรือกินน้อยนี่ตายเร็ว ดูสิกินเวทนานี่ ถ้ากินมากก็ตายเร็วเหมือนกันนะ กินน้อยก็ตายเร็วไปไหนล่ะขึ้นลูกไหนมาซัดออกไปให้ห่างเรา เพราะฉะนั้นมันไม่อยู่กับเราได้นานมันอยู่กับเราสักระยะหนึ่งพักหนึ่งเราก็เห็นความไม่ตรงหน้าที่ไม่เที่ยงไม่ตรงของมัน เราจึงสวดประกอบว่า รูปไม่เที่ยง เวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยง วิญญาณไม่เที่ยง เวทนาตอนมานั่งใหม่ๆมันสะดวกสบายผ่อนคลายความตึงเครียดไม่ใช่เราเป็นคนจริงนะผู้เป็นเจ้าเมืองเป็นคนกินเราจึงใช้คำว่าเสวยเวทนากายนี่เป็นเมืองเมืองหนึ่ง เขาเรียกกายนครพญยากิตราชเป็นผู้นั่งประทับอยู่ที่ตั้งปางขปราสาทของพญยากิตราชอยู่ที่ไหน ถ้าพญยากิตราชเป็นผู้ครอง กายนครนี่พยากิตราชนั้น เป็นผู้เสวยอารมณ์ ถ้าเรากิน เราก็สอดเข้าปากนั่นแหละ แต่นี่พยากิตราชเป็นผู้เสวยอารมณ์พยากิตราชนี่ อยู่แผ่นหนัง รอบๆตัวเราทุกแห่ง ปีหนึ่งหลวงพ่อไปเก็บ เหล็กที่มีสนิมพวกตะปูพวกอะไรแถวแถวต้นขามใหญ่ จะไปขุดห้องน้ำห้องส้วมที่นั่นโอ้ย ไปเหยียบ ตะปูตะปูสีมันอยู่ในท่าตั้ง มันปักแผ่นกระดานเล็กๆมันอยู่ในท่าตั้งหลวงพ่อกระโดดจากขอนลงไปเหยียบ ไปเหยียบมันก็ทะลุ รองเท้าอีแปะรองเท้าฟองน้ำนี่พระยาจิตราชนี่เขารักษาตัวเขาระวังตัวเรา พอถึงบทเจ็บปวดนี่ เราจะยืนอยู่ไม่ได้เลย ล้มลงเลยเออดูสิพระยาจิตราชสั่ง ให้ล้มนะไม่ใช่ว่า หลวงพ่อตั้งล้มนะมันเจ็บ มันทะลุรองเท้าไปตำ เนื้อตำหนัง ที่เจ็บๆมันก็ล้มเลย เราไม่อยากเราไม่ให้น้ำหนักของเราทับอยู่บนตะปูนั่นแหละ ก็เอาค้อนมาตีมาเคาะให้เลือดมันพุ่งออกเกรงว่ามันจะเป็นบาดทะยักนนมันเป็นอันตราย ก็อดเก็บปวดตีออกให้เลือดมันออกนั่นแหละจะไปฉีดป้องกันบาดทะยักอีกนี่ดูสิพยากิตราชก็ดูไม่ทั่วละ ดังนั้นเรือคืออัตภาพนี่ เรารู้จักหรือเปล่า สมมุติขึ้นมาใช่นะ ที่นั่งของพวกโยมพ่อโยมแม่ เป็นเบาะนิ่มๆก็ยังจดเรือให้ดูฝั่งจะนั่งให้ดูฟากเรานั่งสิ่งนิ่มๆนนั่งไปนั่งมาก็เกิดเจ็บปวดเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเหมือนกัน นั่นก็แสดงว่าฝากหนีบ ถ้าฝากหนีบใครรู้จักฝากเนาะคงจะเป็นคนเก่าพอยังไม่ทิ้งภาษาเดิมของเราหรอกนะ ยังไม่ทิ้งภาษาเดิม ฝากส่วนมากก็ทำจากไม้ไผ่ ไม้ไผ่ที่ลำใหญ่ ๆ ข้อดี ๆ งามๆ แต่ไม่หนาเกินไป เราตีให้มันแตก เราตัดเป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนมาปูกระต๊อบอยู่ที่เราปูไว้เป็นบ้านเล็กๆ อยู่ตามไร่ตามนา ปูฝาก ถ้าเรานั่งฝาก ฝากจะหนีบเวลาฝากหนีบเราทำ เรามีการแก้ไขยังไง ยังมีฉลาดเหมือนคนเก่าคนแก่ไม่หนีฝากหนีบเราก็ปวดทันทีแหละ อันนี้เหมือนกัน ถ้าเวทนา มันสุขเวทนาเคลื่อนออกไป ขึ้นชัดหนีห่างตัวเราไป ก็มีทุกขเวทไหลเข้ามาแทน เกิดเจ็บเกิดปวดเกิดเหน็ดนี่ถ้าเกิดที่นั่งทับก็ เป็นฟากหนีบเราก็รีบปวดรีบแก้ไขเหมือนกัน เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่แก้ไขนี่เราจะขอให้แก้ไข อาจารย์ผู้สอนกรรมฐานไม่บอกนะ เปลี่ยนเถอะเปลี่ยนท่าทีเถอะพิกิงตีตัวเถอะเปลี่ยนอีบทเถอะท่านไม่แก้ ท่านให้ผู้ประพฤติธรรมที่กำลังใช้ตีและนะปริญญากำหนดรู้อยู่เห็นอยู่นี่ให้แก้ไข ไม่ต้องให้อาจารย์กรรมฐานมาบอก ท่านจะไม่เห็นของคนอื่นเลย อาการกายอย่างอื่น เราเห็นของใครของมัน ไม่ได้เห็นของตัวเองเท่านั้นอาการกายวาจาอย่างอื่นที่เราจะต้องทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่เพียงเท่านี้นี่เราคอยปลดคอยแก้ คอยเปลี่ยนเอบทของเรา ปีหนึ่งไพศาลเขาเป็นคนร่างใหญ่ เจ้าเนื้อ เขาเป็นคนอุดร แต่ว่าอยู่ใกล้สกลนครแทนไอ้ใกล้ๆอาจารย์สมภพถ้าจะมาใช้ภูมิมาขอนแก่นมาหากลุ่ม ก็ว่าห่างไม่ใช่ไพศาลที่อยู่กับหลวงพ่อคำเขียนบนหลังเขานะบนหลังเขาแรงคานี่ไพศาลนี่ท่านอาจารย์ไพศาลตัวเล็ก ๆ ที่หลวงพ่อว่าเขานำเสือนำศาสตร์มา จัดผ้าป่ามาส่งหลวงพ่อนี่หลายครั้งเขาอยู่นนใกล้ๆ อำเภอคำตะกาของอาจารย์สมภพหน่อยผมถ้าผมก็คิดอยากจะไปดูสำนักปฏิบัติธรรมของอาจารย์องค์อื่นจึ่งทึ่งอยู่ใกล้ๆ ก็คืออาจารย์สมภพไป ไปวันนั้นท่านจะระเบียบกับพระลูวัดของท่านอองค์นั้นองค์นั้นระบุชื่อมาหกองค์ เอาบาทมาด้วยนะ มาวางข้างขวาที่นั่งทำวัดของใครของมันอาบาดมาด้วย พอท่านอาจารย์สมภพขึ้นธรรมาแสดงธรรมทำวัดเสร็จหรอกพอทำวัดเสร็จจึงขึ้นธรรมาแสดงธรรมบอกว่าวันนี้มีการประพฤติธรรมโตลุงโยมพ่อคนไหนโยมแม่คนไหนจะโตลุงด้วยก็ได้ แต่พระที่จะมาเป็นหลักในการโตลุงกำหนดไว้หกลูกองค์นั้นองค์นั้นก็ไล่ให้โยมฟัง แต่ว่าไพศาลนี่ก็อีกผม ผมไม่ได้เอาบาดไปผู้ที่จะตัวลุงเอาบาดไว้ข้างขวาแรกๆ ผมก็สร้างจังหวะรอบทำไม่ให้ท่านอาจารย์สมภพเห็นวันนั้นท่านอาจารย์สมภพมา นี่พระมาจากไหน เป็นศิษย์หลวงพ่อเทียนหรือเปล่า เขาถาม ก็ว่าเป็นศิษย์หลวงพ่อเทียน ทำไมไม่ไปหาพักพวกล่ะ มันอยู่ไกลกับ ผม ผมอยู่อุดรใกล้ๆคำตะก้าที่ว่าใช้ภูมิขันแก่นมันไกลส่วนมากก็ไปหลายอยู่ทางนั่นแหละกลุ่มหลวงพ่อเทียน ก็เลยมาทางนี้มาฟังสำนักของอาจารย์ก็เป็นสำนักโด่งดัง ซึ่งอยู่ใกล้ผมก็ไม่ได้เคยมาเห็นสักทีก็เลยมา มาประพฤติธรรมด้วย อาจารย์สมภพท่านสั่งเดชขาดว่า นี่เอามันเจ็บมันปวดก็ดูมันอย่าไปเดือดไปร้อนกับมันเกิดเจ็บเกิดปวดก็ทนกำหมัดกัดฟันทน ทนหน้าดำขำาเครียด ทนลำบากทนตากดำทนหน้าดำข้าเครียดมัน อาจารย์สมภพท่านว่า ไม่ให้เปลี่ยนท่าเปลี่ยนทีง่าย ๆ เห็นลูกศิษย์ของท่านคนหนึ่ง ลูกจะไปห้องน้ำ จะไปเบาหรือจะไปหนักก็ไม่รู้เลยล้มทางหลังเลยสินโอ้ล้มแดงหลวงพ่อน่าเจ็บอยู่วันหลังน่าจะส่งกัน ไปเช็คดูร่างกายโน่นเลยเกือบจะถูกต่อด้วยนั่นแหละยี่อาจารย์สมภพ ท่านมาเข้มขิมแข็งแท้ ผมย่านเวทาสั่งอย่างนั้น ก็ไม่ถูกและท่านเที่ยนเช่นสั่งให้เราฝืนธรรมชาติ ปวดหนักก็ฝืน ปวดเบาก็ฝืน หรือทนดูเวทนาในท่าต่าง ๆ ปวดหนักก็ไม่พลิกจริงๆตัวไม่เปลี่ยนอีบท มันก็เข้าขั้นเบียดเบียนตัวเองแหละ ทำเราได้เบียดเบียนตัวเอง ให้เกิดความลำบากลำบากระบนหนาขึ้น ไม่ใช่ธรรมไม่ใช่วินัยไม่ใช่คำสั่งสอนของพระธถาคตนั่นต่อมาท่านก็ถูกนอกบนธรรมาทเดี๋ยวนี้ท่านอาจารย์สมภพทางหมอเขาก็ไม่อยากจะให้ขึ้นธรรมาแสดงธรรมเพราะว่าน้ำลายมันไหลเยิ้มมาถูกผ้าถูกอะไร ดูสิ กินมากก็ตายไปใช่ไหมกินพอดีตายตายยากกินมากหรือกินน้อยนี่ตายเร็ว เวทนาเป็นอาหารที่ไม่ได้สอดเข้าปากเนี่ยแต่เราก็ยังใช้คำว่ากิน นั่นแหละ เวทนาที่สามส่วนพระเราคงจำได้ เวทนาที่หนึ่งยาตปริญญาที่สองตีละนับปริญญาที่สามก็ปหานับปริญญากำหนดรู้้วยการละดูสิถ้าเราเจ็บปวดเราก็ละเราก็วางเราก็เปลี่ยนท่าเปลี่ยนทีไปใช้อีรบทอื่นนี่แสดงว่าปฏิบัติต่อล่างไปอย่างถูกต้องเราก็อาจจะเข้มแข็งขึ้น ที่นี่ความเข้มแข็งเราเอามาดูโลกข้างใน ถ้ามีใครคนหนึ่งมาเห็นสำนักทำแสงเทียนเราทำจริงทำจังเขาอาจจิอาจจะพูดว่าุย้ยต้องมีแน่นอนพระอริยบุคคลที่เกิดจากการประพฤติธรรมมาเห็นสำนักนี่ไม่มีการจับเข่าคุยกันนอกเรื่อง ไม่เอาเรื่องนอกเรื่องมาคุยกันมีแต่คนทำจริงๆ เดินจงกรมก็เดินจริง ๆ สร้างจังหวะก็สร้างจริงๆจะต้องพบ พระอริยเจ้า พระอริยเจ้านี่กินอาหาร อาหารใจนี่กินได้ครั้งเดียวนะกินรอบสองไม่ได้ที่เขาว่าอาหารกายมีพลังยังชีวิตนี่กินได้รอบสองเช่น อาหารกายนี่กระป๋องใบหนึ่งใหญ่ๆบอกลูกๆเอาเอาเอาไปใส่ตู้เย็นลูก นี่ยังไม่บูดง่าย ยังไม่เสียง่ายเรากินได้หลายครั้งเอาใส่ตู้เย็นเอาไว้ ส่วนอาหารใจนี่เเขายังว่า ไม่ทำสงครามก็จะไม่มีวีและบุรุษ ไม่เจอวิมุตนี่ ให้มันเจอวิมุตนะไม่เจอวิมุตก็ไม่พบพระพุทธเจ้า ไม่เห็นใจเราก็เข้าไม่ถึงธรรมวิมุตนี่ วิมุตที่ทำให้เราเป็นเรียกว่า เฉียดเฉียดชิวชิวกับความเป็นพระ ยังไม่เป็นพระอริยบุคคลแท้จริง คือมันเป็นวิมุตเล็กน้อยเช่นแต่ทั้งเขาวิมุตพ้นชั่วเขาววิัมพนวิมุตพ้นด้วยสะกดไว้ ทนลำบากทนตากตำเอาไว้ ไม่เป็นสมุทเฉทวิมุตถ้าสมุทเฉทวิมุตนี่ มันจะกินครั้งเดียว วันหลัง ที่เห็นหน้าไอ้มันพูดไม่ดีมาวันนั้นมันพูดไม่เข้าท่าเลยมันเช่นว่าเอยกมือ ยกไม้ยกมือทำไมน้อนี่ ยกให้เป็นอะไร ใครสอนนี่ถ้าเขาถามอย่างนี้เราก็ไม่พอใจ เกิดคุณข้องมองใจขึ้นมา เกิดโกรธเกิดเกลียดขึ้นมา เกิดเครียดคุณ เกิดอารมณ์ฉุนเฉียวขึ้นมา เพราะมีคนมาพูดกันแนะกันแหนยุเย้ากับเศร้าแย่พูดยั่วยวนกวนใจให้เราเกิดโทโสโมโหจนเกิดโกรธเกิดเกลียดอย่างนี้ ถ้าเรากลับมาดูข้างในอย่าไปดูโลกภายนอกโลกโลกภายนอก มันจะศึกษาพุทธศาสนาไม่จบโลกภายนอกกว้างไกลใครใครรู้โลกภายในลึกซึ้งอยู่รู้บางไหมจะดูโลกภายนอก มองด้วยมังสายจักสุจะดูโลกภายนอกมองออกไป จะดูโลกภายใน ให้มองด้วยตาทิพย์มาเห็นในขณะที่เราโกรธ โอ้ กูปฏิบัติธรรมก็เพื่อจะละไอ้นี่เอง มันทำไมจึงละยากแท้ เนี่ย มันจะรู้จัก เขาให้ถอนนี่เลยอาตาปี มันไม่เหมือนเราไปเอารุ่นในไร่ มันสัมปัตหลังในไร่ป่าอ้อยป่ากล้วย อันนั้นต้อง เอาแวกไปน้ำในเด้อเถาเอ้ยแวกเอาเสียมไปด้วยละก็ดีบักจอบไปเนี่ย เสียมนี่โศกโศกโศกไป ถ้าถือเครื่อถือเถามาขาดแล้วเขาก็เอามือไปเล่าไปดึงไปชุดกระชากมาคันดินติดหากมาย้ำอยู่ย้ำยังก็ใหญ่มาติดมาสินบ่เหี่ยวบ่เฉาบ่ตายไงเนี่ยสั้นกวกกวกกวกโยนไปข้างเหือข้างเฟื่อยมันตายเหี่ยวแหงย้ำแรงว่างระดูแค่สิจะค่อยเป็นการปราบ แน่นถอนความพอใจนี่เฮาสวดสื่ออาตาปีสัมปชาโนสติมาวินัยโลเกวิจาโรมนาสัง มีความเพียรเปียเครื่องเผากิเลส มีสัมปชัญญะมีสติ ถอนความพอใจและความไม่พอใจ ถอนออกทั้งความพอใจ ถอนออกทั้งความไม่พอใจ ถอนออกเสร็จที่หลวงพ่อเชียนเขียนหนึ่งเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วญาณย่อมมี เราจึงมองเห็นญาณนี้มันเป็นตา นะญาณญาณเป็นตา เราจึงมองเห็นตัวเองว่า โอ้ รุดพ้นแล้วป็ย้อนรู้เพราะคำเขียนมากว่าอย่าไปเอาผิดเอาถูกกับคำพูดของคนคนอื่น ฟังก็ฟังซื่อซื่อหูซื่อซื่อแต่บอบอปลบปริญญาสามคือห้อง แท้จริงเขาถอนออก มันหลุดออกเบิดบอมันจะค่อยซื่อซื่อถอนออกซะปริญญาที่สามต้อง เอาออกให้ได้ๆใหญ่มาข้างนั่น ดีละนะปริยากำโอ้ยปหานะ ปริยากำหนูด้วยกาละไม่ใช่กว่าล่ำมหาปินนี่เห็นน้องชายคนหนึ่ง เขาเลี้ยนกว่าล่ำน้ำมหาปิน ยังมีคำวลาอีกอยู่ไหมตีใส่ปริญญาสามออกไปปินกว่าล่ำคนไทยภาคกลางสิฟังออกว่าภาษาจีนอืมมีวัด มีวัดบ่มีบ้าน กระทำการชดช่วย วัดบ่สวยยิ่งขึ้นสีเสาบ่ซื้นบาน มีบ้านบ่มีวัดดัดนิสัยให้นิสัยกับบ่อ่อนน้ำมือแข็งกระด้างบ่มีหูหอมทำมีแต่ล่ำบ่มีฟอนแสนสีล่ำกับบ่มวนมีแต่ฟอน แอบบ่แอแอนไห้แสนสีฟอนกับบ่งาม มีซ้ำบ่มีเข่าแสนสีมีกับบ่เป็นประโยชน์ มีเข่าบ่มีลาบคุยทางทองบ่อิ่มเต็ม มีเหือบ่มีพายเทียมขาง แสนสิพายกระบอแลนมีควมีไถบ่มีควายแก่ถื่นแสนสิเขียนกระบอไป มีบันไดบ่มีบ้านแสนสิพิ้งผาดบ่อยู่มีสาวบ่มีผู้เบาเหรนเมืองบ้านบ่หงเฮือง มีเมืองบ่มีบ้านบริวารบ่มีมาก มีปากบ่มีถ้ำพระเจ้า ปากบ่เคยพูดธรรมะละมีปากบ่มีถ้ำพระเจ้า แสนสิว่าบ่มวนหู มีแต่เรียนบ่มีรู้แสนสิเรียนกับหกอยู่กินยังลกเหลือลั่งมีเรียนบ่มีรู้แสนสิเรียนกับหกอยู่มีแต่รู้บ่สลัดละทิงแสนสิรู้กับบ่เปลี่ยนพูดเลยต้องละอีกว่าไม่รู้ขาสั้นไผหลวงวิจิตวาตการสิว่าไหวลึกอันเกี่ยวกับลานเพื่อนว่า ทุกคนเขาอยากให้เราดี แต่เด่นขึ้นทุกทีเขาหมั่นใส่ จงทำดี แต่อย่าเด่นจะเป็นภัย ไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินกสิเด่นเกินนาล่ำนาเขาเขาเพราะอยากเห็นอีกแล้วบทคือต้นเพราะว่าจงทำทุกคนเขาอยากให้เราดี แต่เด่นขึ้นทุกทีเขาหมั่นไส้จงทำดี แต่อย่าเด่นจะเป็นภัย ไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินนูมัน มันสลับซับซ้อนกันอยู่ตัว ดังนั้นการถอนควบพ่อใจ และควบบ่พ่อใจมันบ่แล้วมือถอนพ่อถอนออกแล้วหลวงพ่อเทียกว่าจิตหลุดพ้นแล้วยานย่อมมี ย่านเป็นตาดิห้องล่องสวดพุทโธสุสุโธวิงพุทโธสุสุโธกรุณา มหันตโวโยจันตาสุทภพลายานาโลจนูพระองค์ใดมีตานั่น มีตาไขควงออกไปพระองค์ใดมีตาคือยานอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุด เนี่ยเฮาว่าไหวสิพุทโธสุสุโธกรุณามหันละโวโยจันตสุทธพลยานาโลจนุพระองค์ใดมีตาไขควงออกไปคือยานอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุด นั่น เมื่อจิตหลุดพ้นแล้วยานย่อมมียานตัวหน้าเห็นจิตประพัดสอนพองใสบ่ถือโกรธถือเกลียดแล้ว ว่างเป็น เนี่ย อู้ในขณะที่ว่างเนี่ยบ่โกรธละกระย้อนหลวงพ่อเขเขียนว่าหูซื้อหูเฉยหูเฉยเฉยนยจะไปเอาผิดเอาถูกกับคำพูดของผู้อื่นเนี่ยเขาก็หัดเอาปริญญามาเว่าเนี่ยสละ ปริญญาสามขอนี่หลวงพ่อจะพุ่นเสียนาดเพิ่นว่ามีบาปกรรมเลย เขาเสียวหลวงพ่อเที่ยนศึกหลวงพ่อเจ้าคุณเสียนาดนี่ตอนนั้นเขาขาในอำเภอมานุล่มเออในอำเภอเมืองเลยขากระเวทแสกๆเนี่ย ว่าคุมนั่นกับคุมนั่นทะเลาะกัน เชิญนายอำเภอไปปนีปน้อม ไปตบทอบให้เขาถูกกันเพราะเพิ่นล่งรถกาดปืนมาใส่เลย ตายเลยนายอำเภอมนุล่มพระราชินีก็เลยประกาศหา สถานที่มอมเหมาะให้กำนันเพี้ยนไปขอผระไม่ไปขอสำนักป้าพุทธญาณของพวกลุงพ่อพ่อหาเป็นผู้ใส่ซื้อว่าป้าพุทธญาณไปขอพ่อหาไปขอลุงพ่อเทียน เพิ่เก็ให้พวกลุงพ่อเลยว่ามีป้าพุทธญาณเขาเลยเอาป้าพุทธญาณของพวกลุงพ่อไปเป็นราชพัฒมึงเลยนะนั่นแหละลุงพ่อกันนี้จากลุงพ่อเทียนตะปีพุ่นละนี่ขึ้นผู้เขามาอยู่ป่าสุกตัวนี่ ก่อนลงหลุงพ่อข้ามเขียน มาอยู่ ตั้งแต่ปีนั่นล่ะหลวงพ่อเที่ยนผัดไปบ้านโน่นห้างไปเฮ็ดไปเฮ็ดทีท่าคุณหลวงพ่อก็เอาจอบเอาเสียมมาเฮ็ดซอยเพื่อนอยู่หลวงพ่อหังขึ้นไปอยู่ภูเขาผู้เดียว ไปอยู่ภูเขาผู้เดียวหกปีเจ็ดปียังบ่มีหมูไปหาเนี่ยกับบ่มีพากับบ่มีอยู่ผู้เดียว สร้างมาอยู่นั่นเป็นฟุงฝูงฟุ้งฝูงเผื่อ มาอยู่นั่นหลวงพ่ออายุหันสิบสองปีนี่ เขามาขาช่างหลวงพ่อขาปีละตัวขาปีละตัวขาปีละตัว อยู่อยู่สิบสองปีตายสิบสามตัว มีตัวไม่ปีสุดท้ายเขาขาสองตัวพูดอะไรหลวงพอลงมาอยู่บ้านก็มาอยู่เทิงผู้โค้งเนี่ยบ้านนี้อันเอ็นถอยถอยไม่ ขังทั้งผู้อย่างหลวงพ่อจันท่าผู้หนึ่งพากันเปลี่ยนซื้อว่าซื้อบอดีพาพาว่านี่ต่ำก็ผู้ขี้ผู้ขี้สูงไงได้ผู้ขี้แล้วก็งัวเขาเลี้ยงม่ันมักโตผาโตง้มได้กระตายง้มหนาโตหันหนาผาสั้นเขาเอื้อนผาหำหดหลวงพ่อจันท่าว่าเอาเอาใส่ซื้อไว้ไม่ต้องวบดอกยะทีว่าโซกโกว่าว่าว่าสุภาพ ตั้งแต่พระเถียงกันจทร์สมศักดิ์กับสู่พระน้อยว่าไร่ป็นจาร์สมศักดิ์อยู่กับอันหลวงพ่อยังก่อกอใหญ่ไงไหมเออหลวงพ่อสมศักดิ์อยู่กับหลวงพ่อคุณหลวงพ่อคุณผมว่าผมสาธาอยู่มักเราอยู่เราก็มักยังเลยย่ำนั่งกับหำตั้งแก้นใส่พวกพระทั้งหลายลุ่มเทียงเทียงแจนสมศักดิ์เอ้า เฮาจะไปโทษตรงนั้นไหมเฮาว่าหลวงพ่อคุณเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายกลัวหลวงพ่อไอ้เอ็นหลวงตาอันมหาบัวพระราชินีบ่อยเราสูบยาเราก็เลิกไหมว่าง่ายสอนง่ายปฏิเสธปิตาเหลี่ยมใส่ไม่ได้แล้วนางบ่งามแต่ว่าพอดีพอมึงบ่มาจีกันถามมันพระเทพภาษาภาษาเราก็บอกแจ็คสันธรรมดาแม่ส่วน เออจันสมศักดิ์ยังสิเทียงสู่พระน้อยบ่ได้เด็กกสู่จันสมศักดิ์บ่ได้ละปัญนั่นแหละเรื่องภาษาเนี่ยไม่มันมีวางเอาว่าละพูดธรรมะแบบปกินดักปกินนักาเบตเตเลนนี่ก็ได้ที่จริงเป็นห่วงนี่ผู้ประพฤติธรรมบ่บ่รู้จักถอนกับบ่เขาทานละให้ถอนเป็น โดยบ่เอามือเล่าเนี่ย มันก็ เพียงแต่ใช่เขาเอินอริยกันตสินสินไปจากขาสึกมาสตินี่เฮ้ากินสิกขาสาม สิกขาสามกับสติสมาธิปัญญา เป็นอาหารที่บดใส่ถ้วยหลวงพ่อพุทธราชจริงว่า เป็นอาหารคือกินว่าง จงทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่าง ยกผลงานให้ความว่างทุกอย่างสิ้นกินอาหารของความว่างอย่างพระกิน อียังบทบาลีที่เขาสวดทวัดเมพี่คู่นางสิฆาซาชีวสมาปนาถึงพร้อมด้วยสิขาและทำเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของพิสุทธิ์ทั้งหลายเนี่ยกินสิขาได้ทง ของพิสุอย่างย่อมบ่กินน้ำย่อมมากว่า อันนี้พระสวดเขายกสวดน้ำเพิ่งก็ได้ดอกมันแท้จริง อยากให้สวดอยากให้ได้น้ำกัน อยากให้รู้จักกินสีขาสามเออมันสิพอเกิดค้องฉลาให้สวดนั่นละให้ได้น้ำกันทุกคนหลวงพ่อว่าสิเป็นพระอีิบุคคลกินรอบสองบ่ไรคันที่เห็นคำพูดไอ้นั่น มันว่ากันแนกันแหนหุ้มห่อดูถูกเข้าสวประมาท ว่ายุเย้ากระเศร้าแย่ว่ายั่วยวนกวนใจเฮาเกิดโกรธเกิดเกลียดมือรุ่นเฮาคิดเห็นคำพูดนั้นทิมเล็ดไว้ไว้จะไปคิดอีกคันคิดอีก แสดงว่าบ่เจอสมุทเฉทวิมุตยังสิกลับขึ้นไปสร้างมันอีกอยู่นี่ไหมอย่าอย่าไปเกี่ยวของ ให้ว่าลุดพ้นไปได้เรื่อยๆให้มันผ่านไปเลย มันจังสี บวมเมนวีมุตหน่อยๆวีมุตหน่อยๆคือแต่ทั้งขวีมุต วิขำพนาวีมุตจะสิสมุดเขตวีมุตนี่มันจะต้องเอาได้ขาดไปหลดเห็นลูกพ่อมหาเป็นบอกว่าลูกพ่อถมหน้าผมไปว่าสมุนจงขยันขันแข็งอย่างที่พ่อหาว่าจงขยันขันแข็งฟ้าฟันอุปสรรคย่อมตายในธรรมะพุทธ แล้วก็ข้อที่สองสุภาพอ่อนโยนว่ากับพ่อกับแม่ก็ว่าดีๆนี่แหละส่วนมาก คู่ที่บอบอจัดเป็นคู่บอได้ทำหน้าที่ในควมเป็นคู่นี่เฮาถือว่าพ่อแม่พ่อเงื่อนแม่เงื่อน เป็นคู่ได้นี่ ส่วนพวกเขาเรียนวิชาคู่สอบบรรจุได้เป็นคู่สอนอยู่โรงเรียนนั่นโรงเรียนนี่เฮาถือ่เป็นคู่แต่ที่จริงคู่นี่เขา นเขาเขียนไว้ว่าจะสิอยู่ไอ้คือพอึ้นแม่เนี่ยเขาเขียนว่าต้องการไก่ ต้องใช้เอาไก่ต่อเอาช้างล่อต่อช้าง กลางไพรสี ไก่ต่อไก่ ช้างต่อช้าง ตัวอย่างมี ดีต่อดีควรจำเป็นตำรา ในเมื่อพ่อแม่บ่ได้เรียนวิชาคู่สอนเอาแต่ลูกใช้ลูกยิงของเจ้าของเท่านั้น เรียกว่าทำดีไว้เพื่อลูกทำถูกไว้เพื่อหลาน จะคอยใช้คำว่าดีต่อดี ดีต่อดีควรจำเป็นตำราตั้งแต่พวกเรียนไสยศาสตร์นี่ เคยเถียงกันต่กี้ไสยศาสตร์มันบอนบนแมยนคาถาของภาษาสดาดอกมันเกิดเขาเกิดมันมีพิธีรีตองด้วย มีศึกษาคนหนึ่งมาผูกหลวงพ่อเป็นน้องหักเขาทำงานอยู่ทั้งแถบขมิ้นได้คาถาขมิ้นไปให้เฮา หลายหลายคดขาคาหมินบ่ยาวกลมวามเกียมเกียมยังเอาปลาน้ำเพียงปลาน้ำปลาโนยบ่จุกบ่โจยแต่ลำป้อกี่สิของกระเมียนนี่ ของแขกเราเนี่ยไปอยู่ทั้งภาคใต้เราได้คาถาแขกโอ้มีแต่เงาเงามหาชายเด่นมาเอาเขียนเอาไปเบื่อละขันดาขันจำได้ว่าแหงเกียงคาถานี่ของของแขกคาถาทานมหาชายเด่นอู้ดีอหลีตัวหลวงพ่ออย่าไปว่าเด่นข้างไรสิน ยายายินยาใส่ตันเมลี่สกันมันก็ยาเจมันนหิมาแล่เนาะแล่เนาะแต่รีมาบาหินปัสสาลายติสอดาเซกสัมของแขกปรัทวีไปไหนขังอยู่ดิบัดพวกเลี้ยงคาถานี่ไม่แท้เขาสวดอิจิปสวดไรแปดนีเขาว่าดีหลายด้าน เมื่อเขาเขาพูดเขาพาเขาป้าเขาดงเดินสิบบพ้นดงที่แท้ละสิได้นอนในดงที่แท้ละไม่รู้ว่า กั้นใจยิบก้อนหินขึ้นมาสี่ก้อนแปดก้อนเสกคาถาอิจิวิสุร้อยแปดแล้วก็กระทืบเท่าเวียงไปในทิศทั้งสี่เวียงไปในทิศทั้งแปดผู้ประสิทธิ์ประสาคาถาแกลูกศิลูกหาเพื่อว่าพวกเจ้าย่าใช้คาถาโดดเดียว ให้ใช้ปัญญาเข้าไปร่วมด้วย มันจึงมีประสิทธิภาพศักดิ์สิทธิ์และก็เพิ่งได้ดีสิบ้านนี้ลูกศิษย์ก็ ยังจำยังจำคู่บาอาจารย์ไว้เออเสกใส่ก้อนดีก้อนหินก้อนกวดแล้ว เดินว่าวิดมเนี่ยบาดยังกับอาจารย์เขียนให้ว่า เมื่อเข้าป่าเสกคาถากันช้างไล่ขึ้นต้นไม้อีกด้วย ช่วยคาถา เห็นน้ำแกงจวนจะหมดรดโอชา เติมน้ำปลาอีกด้วยช่วยน้ำแกงเลยอันนี้นค้คาถา อันการปืนยูยงคนกับพันชาตีดีว่าแหงฟันแท่งว่าเขาถือเขาถือหนาใหม่และยิ่งปืนและยิ่งจะไปแบะโอ้ใครเขา มีคนบ่มีปัญญาต้องเอาปัญญามาช่วยปัญญามาช่วยเลยร่วมตัวร่วมบังกันแท้แดนบังต้นไม่ไงบังพ่นไปสีก็สนเนี่ยบางจะไอ้นั่นการสร้างเพียงเสกัศนาฟาดไปที่ทั้งทีทั้งแปดแล้วบัดน้่งกับ ขึ้นนอนทั้งไปไม่เมื่อเข้าป่าเสียคาถากันช่างไรขึ้นต้นไม้อีกด้วยช่วยคาถาเเห็นน้ำแกงเกินจะหมดลดโอชา เติมน้ำปลาอีกด้วย ช่วยน้ำแกงคนโบราณเขายังให้ใช้ปัญญาบวกเขาไปนั่ไมื่อนี้เอาเทนานี้เนาะพ่อได้หัว ไปกินนากะหรือเบ็ตเตลิทำมแล้วก็ ขอยุติการบรรยายธรรมะกล่อมกล่อมไว้แต่เพียงเท่านี้แหละ ขอความสวัสดีจงมีแก่พระคููบาอาจารย์พ่อแม่อายชายลูกหลานทุกๆท่านเทิน